Dis woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom aan allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, stop die skoene uit en keir lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. love hartelike goeie middag aan amal wat ingeskakel is en baie dankie aan uh, Petula Klaak wat vir ons ons inleiding liekie daar gesing het. Uh, This is my song nogals uh, eh, gecomponeer dier Charles, uh, nee, wat is hy van die man sy naam? Charlie Chaplin, ja. En uh, ja, telk hoor jy jou song vandag wat memories terugbring. Ok, ons skop somme dadelijk af en ons gaan na Elena uh, Jane Golding. Sy is gebore op 30 december 1986, is een Engelse sangeres en liekieskrywer. Haar loopbaan het begin toe sy Jamie Lillywhite, wat haar uh, later haar bestuurder geword het, ontmoet het. In 2010 word sy die tweede kunstenaar waar die BBC's jaarlikse Sound Off peiling opgeleid behaal en uh, in die jaar die Critics' Choice Award by die Brits Awards gewen het. In november 2010 word haar album Lights weer uitgegee as Bright Lights, wat tot diswerk Goldings hoogste posiesie enkelspelplaat op die Amerikaanse Billboard Hot 100 geword het en bereik een hoogtepunt op nummer 2. Ellie Goulding sing vir ons wat anders dan as, en ek weet as jylle ginsling, hier kom Vincent. Lekker luister. Starry, starry night Paint your palette blue and grey Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand. What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds and violet haze Reflecting Vincent's eyes of china blue Colors changing hue Morning fields of amber grain Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artist's loving hand Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still, your love. inside on that starry, starry night. You took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty holes, frameless heads on nameless walls with eyes that watch the world and can't forget, like strangers that you've met. The ragged men in their ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know. What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. tragische verhaal van Vincent van Gogh wat uh, sy eie lewe geneem het en so aan soos vertel dier Ellie Goulding, baie mense sing hierdie liekie, maar ek dink hierdie een van Ellie Goulding is uh, veral omdat uh, sy so die accent inneem daar wat bekend gemaakt is of wat gewild gemaakt is dier uh, Tyler Swift uh, laat sy om in daar die trant sing baie prachtig gesing die story van Vincent van Gogh. Ivan Ribroff en julle allemaal weet onmiddellik wie ek nou van praat, die ou met die stem. Hy is in Berlijn gebore as Hans Rolf Rippert vir Duitse ouders. Hy self het een Russisch-Joodse afkomst beweer en hoewel dit dikwels betoos is, is dit uh, nog nooit heeltemaal weer lee. Uh, een het sang studeer aan die Hoogschule uh, eh, voor muziek und Theater Hamburg. Uh, eh, alhoewel sy kennis en uitspraak van Russisch onvolmaak is, het hy kennis uh, bekend geword vir die sing van Russische volksliekies, maar het ook opera, lichte klassieke en volksliekies uit baie ander lande opgevoer. Hy het uh, meer as 6000 concerte in sy loopbaan uitgevoer in sluitend een jaarlange tyd van 7 dae per week. Nou hoor die, joh, een jaarlange tydperk van 7 dae per week. Dit beteken, dit is uh, elke dag van die jaar uh, by die Franse opera en het onder meer die rol van Tefeye in uh, Filler on the Roof gesing en opgetree. Uh, dis wat ek om eerst te leer ken het. Rebrov het nog 12 vertoonings, 14 dae opgevoer, toe hy uh, sy, in sy 70s was, soos op uh, Australiaanse tour. Dis ook bekend dat hy vele Afrikaanse liedjes gesing het, en hy sing vir, uh, vandag vir ons een van daarie, en uh, ek geloof jy het al geraai wat er ene dit is, eh, uh, een van Minshawse liedjes en Ivan Rebrov sing die aandlied van die fools. Lekker luisteren. oktaaf stem van Ivan Rebrov, wat tot ver in tenoor ingaan, eh, of althans, hy gaan tot in uh, soprano in. Ja, die man met die stem. uh, <laughs> you Still The One is een lied wat saamgeskryf is en opgeneem is dier die Canadese sangeres Shania Twain. Dit is vrygestel as die derde solo van haar derde studio album Come On Over van 1997. Die lied is geskryf dier Twain en Matt Lange en vervaardig dier Lange. Dit is op 27 januari 1998 in VSA vrygestel en was die eerste solotreffer van Twain wat op radio bekend gestel is. Shania Twain, sy sê, ek bly maar nog die een. You're still the one, sê sy vir my. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on we're still together, still going strong. dit is, uh, wel, mens kan gewoond raak aan haar, ek meen, mens kan van haar hou, maar, moet <clears throat> jouself nooit die ongins aandoen, om vier van haar plate in een rij te ja. luister nie. Sy het een alright stem vir een plaat, so elke twintig. <laughs> sy het een huilstem, waarin sy sing, maar ja, sy sing mooi. Ek hou van haar. Nou kom ons by Petula Clark. Dit is die meisiekie, of die dame dan, wat uh, vir uh, ons ons uh, inleiding liekie van die program speel, die uh, een van Charlie Chaplin, en wat sy hierdie keer vir ons bring is A Kiss Me Goodbye, en uh, ja, ons begin, uh, Petula Clark is in 1964, was sy een reese treffer, in Frankrijk, maar die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die uh, muziekproducent van Pye Records, Tony Hatch, het het ook goed besef en gevolgelik vir Petula Clark te, in uh, Parijs, Frankrijk gaan sien en voorgestel dat sy weer iets in Engels moet syng en, uh, om een hupstoot aan haar loopbaan te gee. Sy het direct daarna die Likie uh, eh, Downtown, wat ons allemaal ook ken, opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestuig. Petula Clark sing vir ons Kiss Me Goodbye. We choose it, win or lose it is never quite the same. I love you kiss me goodbye, sê Petula Clark. Nou, ek, eh, eh, een eigenskap wat ek oplet hier van die, van die Franse dames, is hy sterk stemme. Ek meen, vat nou nou uh, Edith Piaf en uh, wie is die ander? Uh, Oké, okay, Frans was hardy, nie so erg nie, maar hy uh, Marielle Mathieu, uh, net so krachtige stem, Petula Clark, net so krachtige stem, prachtige sing, Petula Clark, kiss me goodbye. Happy Together is een liekie van die Amerikaanse rockgroep The Turtles van uh, hulle derde studioalbum Happy Together van 1967. Die liekie is geskryf dier Gary Bonner en Ellen Gordon en vervaardig dier Joe Wizard. Die liekie wat in februari 1967 uitgereik is, het die Beatles se Penny Lane uit die nummer 1 positie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 geklop en het drie weke lang op die kaarte geblei. Dit was die groep se enigste kaarttopper in die Verenigde Staten. Happy Together het ook in april 1967 nummer 12 op die UK Singles Charts bereik en nummer 2 op die Canadian Top 100 singles grafiek in Canada. Die Turtles sê So Happy Together.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 In Canada het die liekie nummer 1 bereik, Red Rubber Ball word gesing vanuit die perspektief van een man wat een opwinnende verhouding verlaat, waarin hy sy maat, eh, of waarin sy maat om nooit veel aandag of toegeneendheid gegee het nie hy uh, sien nou na die, uh, uit na die toekomst met een positieve houding.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 Maar daar is toch so een titselkie uh, ooreenkomst tussen die Carpenters en die Seekers. <clears throat> nou ja, die Red Rubber Ball was dier die Seekers, soos ek gesê het ek, wat ek baie hou van die Seekers, is die 12 snaar kitaar inleidings van hulle, is altyd vir my so mooi uh, om dit te luister. En, en, en ek dink, uh, wat is die Glennis Linse groep, die Four Jacks, hulle doen ook diezelfde type inleidings. The Carpenters was Amerikaanse vokale en instrumentale duo, wat bestaan uit uit broer en sister Karen, wat in 1950 gebore is en sy is oorlede anorexia in 1983 en Richard Carpenter, gebore in 1946. Hulle het een duidelike sachte muziekstijl gelever wat Karense Contralto Contralto koor kombineer met Richardse harmoniserings verwerkings en kompositievaardighede uh, ja, hy was uh, eh, Rikkie met uh, eh, dwellings ook tegen mekaar gewees, die reset. Gedurende hulle 14-jarige loopbaan het die Carpenters 10 albums saam met hulle uh, met metalle enkelsnitte en verskye uh, speciale televisie aanbiedings opgeneem. Die een wat hulle vandag vir ons doen is uh, I won't last a day without you. Thank you. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong, and that it's droll. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there. laaste stikkie muziek spel daar, klavierspel, was specifiek ingelas as een tribute aan Karen Carpenter. Nou die ander een met die stemgehalte is ons uh, eh, Anne Marie. Sy sing ook so rustig, kalm en ja, is een groot verlies uh, dat Karen so vroeg heen gegaan het. Maar ja, ons stap aan, life goes on. Uh, voor ons dan kom by die, uh, die grap van die dag, of die funny spot, wat vandag vir ons dier uh, Dr. Stein, van, uh, hy noem het net een Lokston grap, uh, gebring word. Luister ons eers gauw gauw na Blondie, en die een wat hulle vir ons gaan doen, is Heart of Glass, is een liekie van die Amerikaanse nieuwe groep Blondie, geskryf dier die sangeres Debbie Harry en uh, eh, kitaarspeler Chris Stein. Dit was op die derde studioalbum Parallel Lines uh, eh, 1978 te sien en is in januari 1979 as die derde solo van die album vrygestel en bereik die nummer 1 op die kaarte in verskye lande waaronder Verenigde State en Verenigde Koninkryk. Blondie sing Heart of Glass. Thank you. Blondie, sy vertel ons van, wel ek het nou gesê, Heart of Glass, maar eh, as ek so na hulle luister, dan sê ek heeltemaal verkeerd, dit is Heart of Glass, <laughs> soos hulle dit uitspreek, maar in elk geval ja, daar is min van die ou ou liekies, of uh, van die nieuwe liekies, wat wil ek lieverste sê, wat by ons genreis inpas van die ou daar, en uh, uh, hierdie een van Blondie kan nogals hoor, hy kan nogals. Nou, ons het uiteindelik gekom by die funny spot, en soos ek daar gesê het, gaan dit uh, eh, Dr. Stein wees. Ek het nou nie voornaam of enig iets opgelet in die klas nie, uh, en hy uh, het een loksten grap. Nou, eindelijk, ja, uh, kom ons luister, ek, ek, ek kan nie die uh, draad van die historie onthou om julle inleiding te gee nie, maar ek glo hy sal ons inleid. Kom ons luister, die loksten grap. Ons volgende gast is 'n dokter wat jy juis baie te doen het met mansmense nie, maar ek dink hy sal kan help as daar fout kom. En hy kom hier van Woester se wêreld af en hy's getroud met twee kinders. Of hy is getroud en nee, hy het twee kinders. Ja. ja. ja. <laughs> dokter Stein Smit, baie welkom by ons. Dankie Piet man. Dis jy's lekker. Jy's lief vir Lockston se wêreld. Ja, is 'n wonderlike wêreld. Is regtig is 'n 'n wêreld op sy eie. Hulle vertel daarvan 'n een jong vrou van Lokston, en sy was ook nog maar redelijk vers uit die school uit, toe sy nou die eerste keer getrouw het, ook nog maar oor sy wil getrouw het, is nou nie, <laughs> ander rede sê, en sy was verskrikkelijk gelukkig getrouwd, maar ongelukkig, na min jare, toe is sy wederwee, toe die man haar ontval, maar is ook nie 6 maanden daarna nie, toe sy weer getrouwd. Uit ja? En die ou het ook nie vreselik lang gehou nie. En toe ses maande daarna toe sy weer getroud. Smaak soos duisende melker. Ja. Yeah. Ja. Het hulle die oorzaak van dood ooit gegee? Nee. <laughs> nee, hulle het dit is vreselik onderzoek goed doen nie, want die mens het gehou van haar. Sy was ja. een goeie vrou. En, maar sy krijg toe nou later een naam as die serial trouwer van Logstad. <laughs> dit raak later so dat as hagelboeie begin loop in die kerk, dan laat weet Goodall en Williams, maar hulle sit nog met bakke en bakke van hierdie bonsaivrike deletjies eierbroeitjes. hulle maak recht voor die... Wat bijva, hulle funksies oorgebleid of hulle dit nou vir die ceremonie vaak al gee. En afbob laat weet, maar hulle stier een kus wijn en twee kus de brandewijn. En dan... Tafs sê, yeah. Ja. hulle sit met die klomp blomme, wat nou in elk geval gaan verlep, die tannie kan nou sommer die blomme kry, en kyk, Loksen is nou nie groot dorpies, daar is nou nie baie mense nie, so dit beteken, dan gaat ons nou nie baie mense dood, as daar nie baie mense is he. <laughs> so, as die doodsgenootskap nou iemand het, wat hulle op kan reken, yeah. Ja. dan daar hou hulle, hulle hou by die iemand, want hulle moet, dan, hulle moet ook ons nou leven maak, <laughs> maar so, op 87-jarige ouderdom, na 11 suksesvolle huwelike, <laughs> toe die tannie nou ook die tydelike en die eeuwige verwissel, nou is het haar begrafnis, maar kyk, hy kerk is gepak. Die tannie nou nie baie familie gehad, die mis is verskrikkelijk baie skoon familie gehad. <laughs> hy, mense sit op die galerijen, Die dominee laat die klein kindertjies op die mat voor die preek so dat sit. So gepak is hy kerk. En hy het 'n prachtige diens gegee en die mense het aan sy lippe gehang en toe nou na die tyd nou stap die stoet begraafplaas toe want dit moes nou ook 'n groot dorpie so jy hoef nou nie te ry nie. Maar nou het sy twee susters aan my was en aan Katie wat nooit getroud was. Sy hulle is nou die naaste familie. Nou stap hulle reg achter die kus want hulle nou van die saintjies loop gooi as die kus nou inval want daar was nou nie daai jaar blomme en lokste nie so, <laughs> droog ja maar leed sand <laughs> om in te gooi en toe die kus so sak toe raak aan my was 96 half bewoe en sy kyk so van aan Katie van 92 en sy skit die saintjies so sy sê hey Katie <laughs> ja, ja, ok, kom, wacht, uh, eh, stier die kinders bed toe, ons gaan aan met die program. uh, <clears throat> die volgende een wat ons op die speellijs het, is Midnight Blue, is ook een prachtige een, ek hou baie van hom, is die titel van die internationale trefvrijd 1982-83, dier Louise Tucker, wat ook die titel vir Tucker sy debietalbum Midnight Blue was. Louise Tucker sing Midnight Blue. uitspeel uh, eh, laat my baie dink aan uh, Conquest of Paradise of ja, die uh, synthesizer type muziek. Nou, hier is een ou uh, kunstenaar, maar hy syng een nieuwe sang, uh, uh, Likkie. Ek het nog nie gehoor dat hy, wel, die, uh, die laaste een, nieuwe een van hom af is The Hands of Man en nou Christopher J. Davison uh, alias Chris de Burg is op 15 oktober 1948 in Venado, Tuerto, Argentinië geboore. Hy is die sien van Charles Davison, een Britse diplomaat en sy ma was sy eerste sekretaresse, Emily de Burg. Gedierende sy kinderjare reis die gesin heel wat as gevolg van sy vaderse diplomatieke werke in die ingenieurswese. Hy het groot geword in verskillende lande soos in Malta, Malta, Nigeria en Zahir. Uh, eh, toe hy 12 jaar oud was, het die familie Davison na Emerald Isle in Ierland verskyf. Chris woon vandag nog daar, saam met sy vrou Diane en hulle drie kinders, Rosanna, Joby en Michael. Chris de Burg vermaak ons vandag met, soos ek sê, is een nieuwe ene vir my. Of hy nou al lang op die rakke is, weet ek nie, maar uh, ek het hom nog nie veel gehoor nie. Nou, eh, om die waarheid te sê, as ek om nou gaan speel, gaan het die derde keer wees. Die liekiese naam is Legacy. Legacy. Hier gaan Chris de Boe. Just one dream can change a nation Just one man can open a door A single voice Can be lost in time, but a million voices will be heard. de Burg, die ou het het nog, uh, baie, baie goed gedoen, Chris, en uh, soos ek sê, vir my is het niet, ek weet nie of jylle omal gehoor het nie, maar ek hoop jylle geniet die program so ver, en ons stap aan, en hierdie keer gaan ons na een liekie, wat vreeslike toos veroorzaak het, en <clears throat> aan die een kant van die toos, het my juffrou Parton gesit, Dolly Parton en uh, Whitney Houston, het so bekleierig gehad oor hierdie likkie, oor wie hom geskryf het en wie die beste gedoen het op hom en wie die hoogste op die charts was uh, en die versla sê amal dat hy geskryf is dier uh, eh, Dolly Parton so, uh, maar vandag syng Houston om vir ons en jylle amal weet seker nou al wat er likkie dit is, Whitney Elizabeth Houston gebore 9 augustus 1963 en oorlede 11 februari 2012, was Amerikaanse sangeres en actrice. Sy word die Amerikaanse sangeres en actrice, ach, eh, die eh, Guinness World Records, as die meest bekroonde vrouwelike kunstenaar van alle tye aangehaal en is steeds een van die topverkopende muziekkunstenaars van alle tye met 200 miljoen plate wereldwijd verkoop. Sy word die enigste kunstenaar wat 7 op een volgende nummer 1 solos op die Amerikaanse Billboard Hot 100 grafiek gehad het, uh, van Saving All My Love For You in 1985 tot Where Do Broken Hearts Go 1988. Ek onthou daar was een tyd dat die platemaatskapie nie kon voorblij nie, dat hulle vir Whitney gevraad om asseblief nie nog plate uh, vry te stel nie, hulle kan nie <laughs> bybly nie, en uh, nou ja, ek meen, is geld vir hulle, uh, so, hulle moes desperaat gewees het.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 Nou hier is een wat ek weet jylle het baie langklaas gehoor. <clears throat> en die sanger is Karl Karl Malcolm en hy is geboor op 18 juli 1946 in Black River St. Elizabeth, Jamaica. Hy het aanvankelijk die klaverbord geleer en uh, vaardigheid op die instrumente opgetel uh, by sy plaaslike methodiste kerk. In, in 1965 het hy saam met Al Brown, L. Brown, by sy eerste groep, The Volcanoes, aangesluit en die twee het saamgeblij tot 1969. Malcolm het toe muziek laat vaar, terwyl hy uh, sy studies in Amerika voorgesit het, met sy terugkeer na Jamaica, het hy ook weer beginne opneem, insluitend die 1973e enkelsnit No Gesturing en die opvolg was Wire Waste, wat eh, boe aan die Britse reggae grafieke was, toe dit in 1975 daar uitgereik is. Die een wat Carl Malcolm nou vir ons doen, onthou jylle, ey fatty boom boom, sweet sugar dumpling. Thank you. Fatty Boom Boom and sweet sugar dumpling. Hey, Fatty Boom Boom, let me tell you something. No, not because you're so big and sugar dumpling. Hey, fatty boom boom. let me tell you something. Though me that look like mouse on a one dollar bread, I wouldn't stop trying till I drop down dead. Never let your big size fool you. The cooler day I feel and I one dollar bread. I wouldn't stop trying till I drop down dead. Never let your big size fool you. The cooler day of the cool you. Hey, fatty boom boom, the sweet sugar dumpling. Hey, fatty boom boom, let me tell you something. I say not because you're so big Fatty Boom Boom, sê Carl Malcolm. Ek seker, hy bring baie memories terug, jylle onthou nou skielik uh, van wie ek praat en van waar ek van ek praat. Die Wenga Boys is een Nederlandse Eurodance groep in Rotterdam. Hulle is die breinkind van twee Nederlandse vervaardigers, Wessel van Diepen en uh, Dennis van Driesen. Van Diepen en van Driesen. Ja, okay, van Den Driesen. En bestaan uit hoofsanger Dennis Kim Sassabone, sanger Denise Post van Rijswijk en mannelike vokale Robin Porsche en Donnie Latuperesa. In tegenstelling met die groepse naam, uh, met waar het suggereer, bestaan die Wenga Boys uit mannelike en vrouwelike kunstenaars. Hulle het het eh, wereldwijd een geskatte 25 miljoen plate verkoop op 25 mei 2001 het die World Music Awards die Wenga Boys toegeken met die toekening vir die beste verkoopdansgroep van die jaar. Die Wenga Boys doen My Uncle John from Jamaica. Lekker, lees daar. Just buy a ticket and take a summer holly holiday. En toeslaan die weerlig die telefoonlijn uit. Uh, dit was my uncle John from Jamaica van die Wenga Boys. Die program gaan aan en ons gaan nou ou Suid-Afrikaner, ou Dennis East, onthou julle om? en wat was sy bekendste liekie, ok al is het een cover liekie, wat hy vir, uh, van iemand anders gesing het, uh, hy het groot naam gemaakt met hierdie liekie. Dennis East is een Suid-Afrikaanse liekieskrijver en muzikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pieter Maritsburg. Pieter Maritsburg. Hy het sy muzikale loopbaan in die laat 1960s begin en in die 1970s saam met The Rising Suns opgetreed en die rockgroep Stingray saam met uh, ander Suid-Afrikaanse muzikante gevorm in 1979. Benevens sy werk as liedjeskrywer het hy ook muzikale albums vir Suid-Afrikaanse en Britse kunstenaars vervaardig. Dennis East sing vir ons, hy een wat my in die army so geïrriteer het, tot in my siel. <laughs> Dennis East sing Mammy Blue. Thank you. oorspronkelike groep was Mameleid, wat die liekie gesing het, <coughs> excuse toch, en dwars dier my basis in die Weermacht uh, eh, op voortrekkerhoogte in die Medics, het hulle hierdie plaat gespeel en gespeel en gespeel tot vervelings toe rarig. Ek dink dit was eers omdat hy gewild was, het hulle Mameleid sy weergave gespeel aanhoudend, aanhoudend, aanhoudend toe kom Dennis East en hy maak hom ook gewild en hulle speel sy weergave aanhoudend, aanhoudend, aanhoudend en aan die einde van die dag kon ek die plaat nie meer verdraad nie. <laughs> nou, oké, okay, kom, voor ons by dan uh, gaan afsluit met die tweede rij, het ons nog een plaat om na te luister en hierdie plaat kom van die slim meisies af uh, of althans hulle noem hulle self The Four Non-Blondes. So met ander woorde, hulle skimp daar op dat hulle in gelatent is. Die groep The Four Blonde, uh, Non-Blondes het saam met Neil Young, Pearl Jam en Bob Dyle, uh, Dylan getoer en het is nie, uh, uh, uh, dis geen probleem ondervind om groot etikette te lok om uh, hulle aan te teken nie. Die groep is in 1989 gestig met Linda Perry, sy die koor gedeelte, Shona Hall, sy doen die kitaar, Christa Hilaus doen die basgitaar en Wanda Day doen die dromme. Voor blond, non-blond het in 1993 op die uh, Wie is Wie lijste beginne verskyn met hulle treffer WhatsApp en dan direct daarna stil stil op die achtergrond verdwijn. Four non-blonds doen die ene, what's up, uh, eh, en dit is ook natuurlijk bekend as what's going on. Ons luister na die vier meisies. MUZIEK five years and my life is still Time to get up that creepy hula of hope What's up van die voor blondes, voor <clears throat> non-blondes, en uh, ek geloof dit is seker die, uh, wat sy naam nou weer, uh, my wereld, Linda Perry, wat hulle sangeres uh, of hulle sanger is, wat uh, die sangwerk gedoen het, en ek dink sy sal ook die <clears throat> een van uh, my wereld, wat sikkel ek vandag so, uh, Leslie Ray Dowling, The Story, ek dink sy sal hom ook mooi sing, amper die type stemming. Ons kom by die plek, waar ek moet sê, dit is tyd vir my om af te sluit met die twee in een rij. Ek bedank julle hartlik, vir die gereelde inskakeling en ek vertrou dat allemaal lekker saam geluister het en al die nieuwe luisteraars ek hoop nie, dis jylle laaste inskakeling nie voor ons dan die laaste twee luister, eers een paar aankondigings indien jylle enige versoeke wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomst of reenies wil maak jylle is welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoon, die nommer is 072 0800-541-9803 en jy krij jou uh, wereldwee blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dalk die uh, program borg. Jy sal vind dat die, uh, dat die uh, baie kost-effectieve manier is om jou verkoope te eskaleer en dalk sommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê, <clears throat> Julle is ook welkom om my op daardie selfoonnummer te kontak. Ek herhaal om 072-541-9803 Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee of die wat eh, beskikbaar is om eh, op te tree by funksies of skouwe en sovoorts stuur asblief my so 3 mp3's van julle muziek en uh, na my e-post adres Eh, my e-post adres is alles aan mekaar en alles kleinletters ludwigventer at live.co.za Ludwig is L-U-D-W-I-G ludwigventer at live.co.za met een kort biografische beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek of as jylle weet van so'n kunstenaar stuur my uh, besonderhede aan hulle dier eh, en eh, hulle sal op my program vrydag op die horizon om drie namerig verskyn. Ek los julle dan met die tweene rij en vandag sal het eerst wees. Uh, ons het Afrikaanse ene vandag. Uh, wel, uh, die mense kan nie sê ek speel nooit Afrikaans nie. Eindelijk kan ek meer Afrikaans insit. Dylan Lern uh, en hy syng Emma's Song en dan heel laaste Michael Learns to Rock en hy sing Someday. Was my voorrug om die muziek met julle te kan deel. Lekker week verder, lekker naweek en tot volgende woensdag om vier namerig is het ek Ludwig Venter wat sê, wees soet, loop mooi, was julle hande, draai julle maskers en bye for now. jou tyd genoeg Het jy altyd gesê En hoe kan die liefde So groot holde heen Het was te vroeg So ek wou sê Maar wie kan die vader zag Wortel met my geloof Kwaad in my hart seer Want jy is van my beroof Jy was die ster Helder oordag Die zon skyn met